bai, uh, irugen aldi hau, irabazten dela, 2000 baino, eta bestea 2000 amairuan, eta gaur egiz. Sanchez ez de santo, bon, gaur da irugen aldi gabe. Eta nola lan duzu Singapuri uh, eh, unatek hartzeko, bereziki eh, zuet uh, duzu edo olola? Bo, bereziki, simple simple, eh, naturalki eh, erakutsi dut nola azten ginen eta hango, hango mozkinekin, eta bestek bitxik, eh? Bitxik, bestek, bola. E, ez da zure lana, eh? egilez, laboraria eta denbora atxeman duzu, eh, Singar eh, lantzeko? Ba, arai piskatun kitzare maite baitut, eta ez ez bezan ni laborarien ez, ez da, behi eta ardiekin. Eta gehiago, hori bat da, eta hori, jaketa hori irabaztea? Ba, beti plazak bat duzu, ez ez bizik egonten gero gehiago dena, Singar jare antxeretan saldua, eta boste hona erota no joan da. Hura bai honako jibiko ekipa hondiak eusidai. Eh,